Kultura demokracije. Kultura demokracije. Poštovani slušatelji, dobar dan. U današnjoj kulturi demokracije razgovaramo o političkom populizmu koji je sve prisutan u suvremenim demokratskim društvima. Gosti u studiju su doktorica znanosti Marijana Grbeša, docentica na Fakultetu političkih znanosti i doktor znanosti Berto Šalaj, izvanredni profesor također na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. profesorice Grbeša, profesore Šale, hvala vam lijepa što ste došli i nadam se da ćemo uspjeti malo približiti ovu interesantnu temu koja je vrlo aktualna. Hvala vam. Dobar dan. Populizam je sve prisutan e, ne samo u Hrvatskoj nego u svijetu, a pojavu suvremenog pojma političkog populizma neki teoretičari prepoznaju u osnivanju People's Party to je bilo 1892. godine u Americi koju je pratila pobuna e, američkih poljoprivrednika protiv ondašnje moći kapitala u Njujorku. Možemo li to smatrati točnim? Pa dobro, ta veza s People's Party, e, ona nam govori o tome kako je pojam populizma ušao u suvremeni politički, a onda nešto kasnije i politološki diskurs. Naime, tada se u Sjednjim američkim državama javlja ta treća opcija People's Party, koja nastoji uništiti taj duopol demokratske i republikanske stranke, za kakav znamo da postoji danas u Sjednjim američkim državama, i njihova temeljna poruka je bila da između demokrata i republikanaca zapravo nema nikakve nikakve razlike. Da je to politička klasa koja je korumpirana, koja je umrožena sa kapitalom i koja radi na štetu običnih građana i običnog naroda. I oni su onda pokušali, lideri te People's Party su pokušali artikulirati, mobilizirati te, da tako kažemo, obične građane, prije svega radnike, e, seljake i pokušali su, da tako kažemo, slomiti taj duopol. Oni su, što se tiče te političke borbe, ostvarili neke uspjehe uspjehe. Dakle, uspjeli su e, da nekoliko njihovih zastupnika uđe u zastupnički dom kongresa, imali su nekoliko senatora, imali su predsjedničkog kandidata, ali generalno gledano, a to nam i današnja situacija govori i politička povijest Sjedinjenih američkih država, nisu se uspjeli etablirati kao treća snažna politička opcija, ali nama je i politološkom i političkom diskursu je ostao taj izraz populizam koji zapravo govori o tome da su političke klase, političke elite pokvarene, korumpirane, nepoštene i da one zapravo rade za svoj interes i za interes krupnog kapitala, a protiv interesa običnog građana. Odatle se e, razvija taj politološki interes za pojam populizma. Problematika suvremenih demokratskih društava danas je vezana uz pojavu populizma. Ono što me zanima je odnos dakle demokracije i populizma. Pa dobro, e, tu je nekoliko razina, <laughs> pokušat ću to razjasniti. E, kad danas gledate dominantan diskurs e, politički, onda vidite da postoji razlika između tih pojmova. S jedne strane svi se pozivaju na demokraciju. Demokracija, znamo, vladavina naroda i svi žele se predstaviti kao demokrati, upotrebljavaju taj pridjev demokratski i tako dalje. Svi se vole nazivati demokratskim, a s druge strane izraz populizam, koji isto dolazi od latinske riječi populus, što znači narod i označava neku vladavinu u interesu naroda, danas taj populizam ima izrazito pežorativno, negativno značenje. Kad gledate kako ga se upotrebljava, onda on na neki način se koristi za eh, difamaciju političkih suparnika. Evo nekoliko primjera. Krenimo od Hrvatske. S jedne strane imate dosta često glavna opozicijska stranka HDZ u posljednje vrijeme optužuje vladu vladu Zorana Milanovića da vuče populističke poteze. Dakle, vezano uz oprost dugova, vezano uz zamrzavanje tečaja švicarskog franka i tako dalje. Oni kažu nije to nikakva ozbiljna politika, to je čisti populizam. S druge strane, Zoran Milanović dosta često kaže, ma ja mogu sa svima razgovarati, ali ne volim kad se neko služi populizmom. Populisti su neprijatelji demokracije. I tu on stane. On dalje ne govori zašto je populizam opasan, zašto su populisti loši, nego jednostavno je dosta upotrijebiti taj izraz da nekoga difamirate, da ga odstranite kao ozbiljnog protivnika iz političke borbe. Ali nije to samo situacija u Hrvatskoj. Krenite na europsku razinu, onda kad ovi glavni europski političari, bivši predsjednik Europske komisije Barroso ili bivši predsjednik Europskog vijeća Rompuj, kad ih pitaju što je opasnost e, za proces europskog ujedinjenja, onda oni kažu najveća opasnost su populisti. Populizam lišen političkih ideologija, odnosno teoretičari koji e, smatraju populizam kao politički diskurs e, ili koherentnu političku ideologiju. Kad govorimo što je zapravo populizam, jedni kažu da je populizam toliko obuhvatan, eluzivan koncept da ga je teško definirati kao ideologiju. S jedne strane kažete Grčka Siriza je populistička stranka. S druge strane kažete u Francuskoj Marine Le Pen je populistička stranka. Dakle, vrlo raznolike političke projekte označavate populističkim. To vam zapravo znači da to nije neka čvrsta ideologija, nego samo stil političko-komunikacijski kojeg mogu koristiti različiti političari. Kažu analitičari, Možda populizam nije ideologija poput socijalizma, socijaldemokracije, liberalizma, konzervativizma, možda je on ono što se zove slabo utemeljena ideologija. On ima zajedničku jezgru ali na njega se mogu nadokrađivati različiti drugi elementi. I zato nam je teško reći je li populizam lijevi ili desni, je li on konzervativan ili progresivan, je li on autoritaran ili demokratski, zato što to ovisi o kontekstu, ovisi o e, političkom kontekstu u kojem nastaje i ovisi naravno o vrijednostima koje imaju ti koji zagovaraju populizam kao, rekao bih, slabo utemeljenu ideologiju. Profesorice Grbeša. Pa e, upravo zbog te labavosti, e, rekla bih definicije, e, upravo zbog toga, dakle, taj koncept to dozvoljava konceptu, odnosno akterima, da taj koncept koriste u svim prigodnim, dakle, prilikama, odnosno da ga koriste, kao što je kolega rekao, za ocrnjivanje neprijatelja najčešće, jel? ono što ste u početku zapravo kazali i čega se e, kolega Šala je dotaknuo je zapravo ovih nekoliko primjera iz Hrvatske, a ovo što je e, sada objašnjeno zapravo ukazuje na to da se kada se govori o populizmu u našem javnom prostoru zapravo najčešće govori o tom političko-komunikacijskom stilu. Dakle, populizmu kao načinu komunikacije, pa čak i povlačenja određenih poteza koji podilaze javnosti. Dakle, to je najčešći e, na neki način obrazac kolokvijalni korištenja e, tog pojma e, populizam. Puno rijeđe se on koristi u ovom smislu ideološkom, dakle da bi označio neke aktere koji se zaista ponašaju populistički u smislu neke ideologije, odnosno da u sebi koriste obilježja koje je kolega opisao kao jezgra populističke ideologije. Koliko god tanka ona ili e, labava ona bila. Dakle, e, da govore da imaju tu antielitističku retoriku, da se pozivaju na narod i vrlo često da dakle u svojoj retorici označavaju određene skupine kao opasne druge, dakle kao opasne za, za njih ili za većinu u društvu. Medijski spinovi i populizam, e, postoji li distinkcija? E, medijski spinovi, dakle, ovisi čiji. E, spinovi medija ili spinovi političkih aktera u medijima. Naravno, populizam je usko vezan, dakle, sad smo ga upravo e, svrstali u kategoriju političko-komunikacijskih alata i u tom smislu on može, odnosno, dakle, on se može koristiti kao, kao spin. Kako? S jedne strane, ako to rade političari, onda naravno u ovoj varijanti pozivanje na narod, cjelokupna ta antielitistička retorika u smislu ili anti-establishment retorika u smislu dodvoravanja javnosti, mobilizacije javnosti ili izazivanja simpatija naravno se može označiti populističkom, barem u ovom smislu tog retoričkog stila. Jel? Dakle, i u tom kontekstu taj oblik ili ta razina populizma se može nazvati spinom. S druge strane, vi možete e, gledati, zapravo vi možete, sada ste kazali medijski spinovi, znači vi možete e, gledati postoje li u medijskoj komunikaciji populizam. Dakle, ne samo u komunikaciji političara putem medija. Recimo, ako imate razgovor sa nekakvim e, državnim e, dužnosnikom u kojem novinar neprestano zapravo e, podilazi tom političaru i postavlja mu pitanja koja, koja nekako na neki način spadaju u tu sferu populizma, na neki način ga potiče da tako kažemo da bude antielitistički nastrojen pa kaže dakle primjerice. E, e, dakle, neprestano se govori da su Hrvatsku propastile dvije najjače stranke, recimo. Dakle, to je već guranje u tu jednu sferu e, koja onda naravno političaru otvara vrata, pogotovo dakle ako dolazi iz neke e, sfere koja nije na strani dakle najjačih opcija, naravno otvaramo prostor da on sam lijepo dakle sjede na tu retoriku. Tako da, a mediji to vole. I to je ono što je jako zanimljivo zapravo uh, da su mediji na neki način uh, katalizator populizma jer je njima uh, populistička retorika izuzetno atraktivna i zapravo svjedoci smo u mnogo država da su mediji na neki način bili dobar vjetar u leđa i način na koji su pratili populiste za njihov uzlet. Vi ste do sada već spomenuli nekoliko primjera, ja ću sada dodati još par banalni sadržaj sadržaji, poput e, primjerice onoga o Putinovom desetodnevnom izbivanju u, iz javnosti, o čemu se uvelike špekuliralo, pa onda životopis Kolinde Grabar-Kitarović, kako je bila odjevena, e, šatoraši i tako dalje. To su e, stvari koje zamagljuju ozbiljne političke teme. Kako biste to prokomentirali? I vrlo su popularne, izuzetno popularne, ljudi to vole čitati. Pa da, to, sad, to je sad to pitanje tog medijskog populizma. Meni se čini da pravi populisti, oni koji su u ideologiji svoje populisti, koji kažu a, e, sve to radi pokvarena politička elita u sprezi sa medijskom elitom. Pravi populisti bi ovo rekli, ali naravno to su vam sve krive teme. To su teme koje običan narod, poštene građane ne zanima. Njega zanimaju blokirani, njega zanimaju švicarske građane, zanimaju e, rate u švicarskim francima i tako dalje. Populisti bi vam rekli, gledajte, to vam je dokaz da živimo u jednom postdemokratskom društvu koje nije pravo demokratsko jer je medijska agenda potpuno kontrolirana. Dok se mi zabavljamo sa životopisom e, aktualne predsjednice, događaju se stvari gdje politička, ekonomska i medijska elita na taj način zapravo odvlači pozornost građana. Od... Tako da ja ne mislim da, da je ovo, e, da, da ovo ima neposredne veze s političkim populizmom ono nam više govori kako mediji funkcioniraju, da li mediji funkcioniraju, s jedne strane oni naravno biraju, moraju e, e, biti na tržištu i zadovoljavati potrebe građana, ali se postavlja pitanje nema li tu sprege onda s ovom političkom i ekonomskom klasom. Da. Dakle, ja bih se e, složila ovo, e, dakle, primjeri koji ste naveli bi spadali u neku sferu populizma ukoliko se oni orkestrirano, dakle, taj tip agende nameće kako bi se odvratila pozornost od e, bitnih tema, jel? I odnosa moći, prije svega. međutim, primjeri o kojima govorite zapravo spadaju jednu također istovremeno, znači u jednu drugu sferu koja se naziva, koja se često označava zapravo estradizacijom politike politike, popularizacijom politike, trivializacijom politike i tako dakle. To su sve trendovi na neki način u odnosu e, medija i politike koji postaju sve dominantni, a koji zapravo se teško mogu objasniti u okviru populizma, osim ako e, imate ovu perspektivu. Dakle, da je to nešto što je orkestrirano, što zapravo usmjeravaju te elite, dakle taj simbiotički odnos političkih i medijskih elita, jedni bez drugih ne mogu, nameću agendu koja onda služi tome da e, zamagli prave teme. Međutim, ako pričamo e, dakle o neovisno o tom tipu, ako nemamo tu presumpciju u glavi, onda možemo razgovarati o ovom tipu trendova, dakle koji se zapravo e, može objasniti u kontekstu odnosa politike i medija općenito do kojih je došlo iz cijelog niza razloga. Dakle, razvoja medijskog tržišta, nekakvog slabljenja čvrstih veza između birača i e, političara i tako dalje. I koji su naravno vrlo interesantni zato što kritičari će zaista reći oni na neki način zaista odvraćaju pažnju od e, bitnih političkih sadržaja, e, bitne teme se gube u toj trivializaciji i slično, a neki će vam s druge strane teoretičari reći čekajte, ali ta recimo konkretno popularizacija politike, e, recimo koja se konkretno manifestira u nekakvim um, pretvaranju političara u zvijezde iz svijeta show biznisa, može biti i dobra. Ljudi su zgađeni politikom, grozna im je, odvratna im je. I ako ih na taj način možemo ponovno zainteresirati za politiku, zašto ne? Jel? Populizam kao ideologija homogene mase, tu imamo primjere Heartland ili One Nation, no koliko je masa homogena? Naime, je li uvijek homogena? Imamo možda primjere kada su prosvjedi, pa netko ide prosvjedovati zbog toga što želi veću plaću, e, prosvjedima se pridruže i drugi, no netko ide zato što navija za Dinamo, a ne za Hajduka, a netko zato što voli e, adrenalin i očekuje eventualno nerede. Pa naravno, mi svi znamo da su društva pluralna. Društva su pluralna i heterogena po čitavom nizu kriterija. Ali je upravo ideja populizma da građani trebaju zanemariti sve te druge svoje razlike. Populisti vam govore, nije uopće važno jeste li vi sveučilišni profesor, zemljoradnik ili radnik u tvornici. Nije uopće važno da li ste Hrvat ili Srbin, jeste li katolik ili ateist. Nisu bitne vaše druge socijalne razlike i vaši socijalni identiteti. Ono na čemu se politika treba temeljiti je ta razlika između klase, političke klase, političkih elita i naroda. Upravo to pokušavaju populisti, oni pokušavaju eh, ne, artikulirati taj jedinstveni homogeni narod. Oni žele da građani zanemare sve svoje druge razlike. Jesu li Jugoslaveni, Hrvati, Ustaše, Partizani, populisti im kažu, ali to vam nema veze. Nema vam veze, HDZ i SDP su vam isti. Ili konzervativci i laboristi u Velikoj Britaniji. To su vam političke elite koje se samo prividno razlikuju i koji time manipuliraju građane, manipuliraju narod. Mi vam kažemo da je stvarna jedina podjela u društvu ona na političku klasu i jedinstven, pošteni, homogen narod. Naravno da su društva pluralna, ali populisti vam pokušavaju reći to je sve nevažno. Te druge razlike su vam nevažne ne, Nevažno je jeste li e, na strani, e, e, jeste li, je, li na vlasti SDP, HDZ ili u nekim drugim državama te mainstream stranke. Ono što je važno, važno je da ta elita je međusobno umrežena i da radi na štetu naroda. Oni na taj način žele prikazati, zato je to jedna ideologija. Ideologije su vam mape svijeta. Kako ćemo razumjeti svijest politički oko sebe? One imaju svoje temeljne koncepte i povezuju ih. Različito socijaldemokracija, različito različito kršćanstvo, a populizam kaže ovo, zanemarite sve drugo jer to je nevažno, važna je ova manihejska podjela na dobro i zlo. E, zašto se u široj javnosti e, populistima smatraju e, većinom desne političke stranke? zadnjih 20 25 godina populizam se prije svega u zapadnoj Europi počeo razvijati kao jedan desni fenomen, gdje imate tu e, pojavu tih novih e, stranaka, neke su starije, neke su nove, ali recimo govori se o e, nacionalnoj fronti u Francuskoj, govori se o, o, o pravim Fincima u Finskoj, švedskim demokratima u Švedskoj, da nanabrajamo sve te populističke stranke koje su imale ovu ideologiju podjele pokvarena politička elita, dobar narod, ali su tome dodali još jedan element važan za, da, da se mogu nazvati desnim populizmom, a to je koga su proglasili opasnim drugima. Ko su ti koji ugrožavaju jedinstvo tog naroda, osim političkih elita? I onda su rekli to su vam imigranti, to su vam doseljenici i oni vam ugrožavaju jedinstvo naroda na dva načina. Prvo ugrožavaju našu kulturu, naš način života oni se ne žele prilagoditi našem načinu života i drugo, oni zapravo našem narodu oduzimaju radna mjesta, oni konkuriraju i na taj način imigranti su označeni onim što se u teoriji populizma zove opasni drugi. I zato kad to je jedna vrsta svojevrsnog isključujućeg, ima jedan dio zajednice uz elitu koji nije s nama. Zato govorimo o desnom populizmu isključujućem i on je bio dominantan u zapadnoj Europi u zadnjih 25-30 godina godina i zato se govori e, dosta u, u Europi se govorilo o tom desnom populizmu, ali se on sa Sirizom u Grčkoj, sa još nekim pokretima počinje javljati u svom lijevom obliku. Glavno obilježje tog lijevog oblika je da nema tog isključivanja. Postoje političke elite i postoje, ako postoje opasni drugi, onda su to e, ekonomska klasa, onda su to bankari, onda su to strani poduzetnici. On je u Europu na neki način došao nešto kasnije, taj lijevi populizam se prije svega razvio u Latinskoj Americi. Tamo smo imali tu e, priču, imamo tu priču e, korumpiranih elita koje su umrežene sa stranim poduzetnicama i stranim bankarima koji na taj način manipuliraju i iskorištavaju narod. Zato tek se u zadnje, u novije vrijeme se govori, javlja se mogućnost da populizam u Europi bude zapravo lijevi populizam. U Hrvatskoj e, populizam kao političko oružje, ali i u, u neki na, na neki način u dosluhu s medijima, profesorice Grbeša. Pa ja bih opet e, sada kad pričamo o populizmu u Hrvatskoj, mislim da je nužno e, razdvojiti ove dvije kategorije populista ako hoćete. Dakle, e, populisti u smislu ovog ideološkog populizma i ovi stilski populisti. Dakle, ovih stilskih ima puno. Dakle, ima puno, puno političara koji koketiraju sa populističkom retorikom i to nije nikakav hrvatski fenomen, dakle to je nešto što možete vidjeti zaista u mnogim zemljama razvijenih e, demokracija e, i takve, dakle, taj tip populističke retorike, retorike koju možete nazvati, ne, ili dakle, retorike populističkog stila, e, možete pronaći kod nekakvih mainstream političara diljem svijeta. Recimo, George Bush je bio prvak populističke retorike, što naravno zvuči potpuno apsurdno absurdno, budući da je čovjek pripadnik jedne od najjačih, dakle, najjače obitelji u Americi, koja je naravno ultra e, politička elita. Jel? Kažu da je e, bio i Tony Blair. Tony Blair, apsolutno. Dakle, i on je isto tako, e, dakle, ja sam jedan od vas. Dakle, svi ti pokušaj da se identificira sa narodom, pa i kroz neke alate koje ste vi spomenuli zapravo kad ste e, dotaknuli ovu trivializaciju, poput recimo uvođenja elemenata privatnog života u sferu politike, a kako bi se što više približio narodu, jel običnim ljudima je i s njima identificirao. U tom smislu, e, po tragova populističkog stila u Hrvatskoj ima jako puno. E, istovremeno, dakle, ovih elemenata populističke ideologije je manje, ali je ima. Evo sad kolega može reći nešto, nešto o tome jer smo mi proveli jedno istraživanje na fakultetu ovaj, gdje smo utvrdili dakle e, nekakvu neke pravce podjele, da tako kažem, i detektirali slučajeve koje bi se možda mogli nazvati dakle, tim populističkim e, slučajevima, za razliku od ovih kod kojih smo našli dakle, jako puno tih elemenata komunikacijskog populizma. Da, ljudi obično nisu svjesni tih podjela, pa je zapravo dobro da čujemo e, pa profesor Možda na ovo pitanje o populizmu kao političkom oruđu u nekoj borbi, e, Možda ima tu dva načina koja su na izgled suprostavljena e, kako se populizam izraz koncept može koristiti u političkoj borbi, a možda to se može dočarati jer je ta oba načina koristio jedan naš političar gospodin Josipović. S jedne strane populizam se na tragu onoga što smo govorili može koristiti kao izraz kojim denuncirate, difamirate političke protivnike. On je tijekom svog predsjedničkog mandata kad čitate njegove intervjue znao koji puta reći, ali ti problemi zahtijevaju ozbiljna i sustavna rješenja. O njima se mora raspravljati iz različitih perspektiva. Ne možemo mi sad koristiti neka populistička rješenja. Dakle, kao što to koriste Milanović, kao HDZ, ponekad to koristite da bi druge označili kao demagoge, kao one koji prodaju maglu i tako dalje. To je jedan mogući način i njime se političari ponekad koriste. Šta ćemo s njima? Oni su populisti. Međutim, imaju ovaj drugi, a to da artikulirate nezadovoljstvo građana sa političkim elitama. I to onda očekujete recimo od nekih novih izazivača, recimo od gospodina Sinčića koji je tako ušao u političku arenu. Ali onda doživite da to koristi opet i gospodin Josipović. Kada analizirate drugi krug predsjedničkih izbora koji su nedavno održani, onda vidite da je on kontinuirano i sa namjerom kritizirao obje glavne političke stranke u Hrvatskoj i govorio je HDZ i SDP vladaju 25 godina, ništa nisu napravili narodu, dosta takvog vladanja. Dakle, imate te dvije mogućnosti. Ili populizam koristite kako bi difamirali nekoga, ili ga koristite e, na način da artikulirate nezadovoljstvo građana. Bilo da kao gospodin Josipović to koristite samo više ovako na razini stila, pitanje u kojoj mjeri on to stvarno vjeruje, bilo da kao gospodin Sinčić ili neki drugi zaista mislite da je to rješenje, da tako treba društvo funkcionirati. Tako da smo mi u svom istraživanju koje je zapravo e, e, među prvima u Hrvatskoj pokušali ustanoviti u kojoj mjeri je populizam zapravo uopće prisutan u hrvatskoj politici i onda ovu distinkciju u kojoj mjeri je prisutan na razini samo diskursa stila kojeg mogu koristiti različiti političari, a u kojoj mjeri je prisutan i na razini ove, kako smo rekli, slabo utemeljene ideologije. Dakle, postojali političari koji su u tom ideološkom smislu baš pravi populisti? Možemo li onda jasno evidentirati, na primjer, političke stranke koje jesu populističke ili koje samo ovaj, imaju taj populistički diskurs? A dobro, kad, kad tako postavimo sa ovim eh, dvojakim značenjem populizma, onda bi mogli postaviti tezu, eh, naravno ona zahtjeva pojašnjenje, sve političke stranke u Hrvatskoj su populističke, a niti, nije, niti jedna nije populistička. Dakle, sve u većoj ili manjoj mjeri se koriste populizmom kao stilom. Međutim, kad dođete do razine, do, do razine ideologije, onda vidite da se populizam, bar eh, prema našem istraživanju, populizam kao ideologija ideologija se zapravo više razvija izvan političkih stranaka. Dakle, populizam kao ideologija postoji dakle, u pokretima na čelu kojeg su određeni pojedinci, da budem konkretan. Dakle, dva e, e, tipična primjera populizma kao političke ideologije u Hrvatskoj koja smo mi ustanovili u našem istraživanju su Don Ivan Grubišić i Željko Kerum. Dakle, koliko god oni bili različiti po svom nekom svjetonazoru i po nekim svojim vrijednostima, njih obojica imaju te dvije, imaju taj zajednički element. Dakle, u svim svojim praktičkim intervjuima se pozivaju na narod, na građane. Dakle, oni su tu da vladaju ime građana, u ime naroda i oni su u svim svojim intervjuima izrazito antielitistički nastrojeni. I to ne prema dijelu političkih elita, nego prema cjelokupnoj hrvatskoj političkoj eliti i Grubišić i Kerum. Ni jedan ni drugi zapravo nisu imali političke stranke, kasnije je Kerum osnovao, ali dakle oni se da, da pače predstavljaju kao antipolitičari. Vrlo često kažu, ali ja vam zapravo nisam političar, ja vam se ne želim baviti politikom, ali eto moram, pošto su ove političke elite odvele, odvele državu u pogrešnom smjeru. Dakle, to je na razini ideologije, njih dvojica, a na razini stila najbolji primjer kako se koristiti retorikom i stilom je zasigurno zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, koji stalno ima to pozivanje na narod, mada on sam u biti ne misli eh, da u svijetu postoji takva jasna podjela dobra, eli, dobra narodi eh, eh, korumpirana elita, ali često se poziva, dakle stilski on kralj populizma, da tako kažemo. Ono što je još posebno interesantno e, što se tiče predsjedničkih izbora je rezultat e, dakle kandidata Ivana Vilibora Sinčića. E, kako to komentirate? On je zaista dobio veliki postotak. Možemo li njega isto svrstati u tu grupu populista? Dakle, jedan vrlo mlad čovjek, 24 godine, izazove toliku pozornost s onim što govori i izjavljuje. Pa dobro, mi evo upravo sad <laughs> pokušavamo e, i te njihove e, diskurse iz predsjedničkih izbora na neki način koristeći se ovom metodologijom koju smo razvili pokušavamo analizirati i njihove stavove i onda se vidi da zapravo gospodin Sinčić apsolutno odgovara o populizmu kao političkoj ideologiji. On isto ima jasno u svim svojim iskaznima ima jasno izražen taj da tako kažemo prezir prema političkoj klasi bez obzira radilo se o SDP-u ili HDZ-u, ali da oni šire, on kaže ne samo politička i vi intelektualci i vi ekonomisti, svi ste vi zapravo krivi za ovu situaciju u koju ste nas doveli, te sve elite su pokvarene i korumpirane, ja želim da e, vladam u ime naroda. Ono što je kod njega zanimljivo, on isto ima kao i Kerum i Grubišić to, ja nisam političar. Na jednom mjestu čak kaže, ja se nažalost moram baviti politikom. Dakle, on nije taj koji želi se, on ne, ne, ne, tretira sebe kao profesionalnog političara, to nije njegov poziv, on se želi predstaviti kao neko, evo situacija je Eh, alarmantna, ja se moram aktivirati da bi eh, narod mogao živjeti bolje jer ću ja slomiti tu vladavinu političkih elita. Njegov rezultat pokazuje ali i neki prijašnji rezultati. Mi smo recimo zaboravili da se 2005. na predsjedničkim izborima pojavio gospodin Mikšić, koji isto je došao ni isto osvojio oko 18%, isto je e, samo s drugačijim, s drugačijim dodacima govorio o tome da su političke elite loše i pokvarene. On je s jedne strane govorio ja sam poduzetnik, pa ću ja znati kako ću izvući državu iz krize. Sinčić ima drugačiju retoriku, ali to je to. U Hrvatskoj postoji potencijal to nam pokazuju ovi rezultati i neki rezultati na lokalnoj razini za populističke političare. On će tim više jačati u, kojoj, u mjeri u kojoj će ove e, aktualne, etablirane, mainstream, srednjostrujaške političke elite u kojoj mjeri će one biti i dalje ovako neuspješne. E, koliko takvi pojedinci možda mogu podsjećati na diktatore, e, oca nacije, ljude koji se žele žrtvovati za narod, tako bar djeluju e, kad je u pitanju Vilibor Sinčić, a ujedno i pokret poput živog zida koliko zapravo može ponuditi ljudima realnu politiku? Pa evo, ja bih e, samo e, podsjetila na nešto što do sad još nismo kazali, a to je zapravo da je bitna komponenta, odnosno e, bitan element u svakom političkom pokretu i snažni vođa. Dakle, uvijek se populistički pokreti nastaju oko jednog snažnog pojedinca koji zapravo ponese cijelu priču i koji tu svoj, taj svoj uspjeh zapravo temelji na dobrim dijelom na emocijama, na ovom tipu e, emocija koje su u stanju mobilizirati e, javnost. I da, u tom smislu naravno e, paralela poveznica je sasvim jasna i u tom smislu, dakle, to je još jedan prilog ovom argumentu da zapravo Vilibor, Ivan Vilibor Sinčić i njegov živi zid ideološki podsjećaju, odnosno jesu zapravo populistički, populistička varijanta. ono što je posebno interesantno e, jest zapravo kako se, kako se tome oduprijeti po meni, odnosno e, treba li se tome odupirati, a to je u onom smislu što je e, kolega na početku odmah kazao da, je, da se dakle analizi tih populističkih pokreta i populizma najčešće pristupa kritički, ali sada je sve više zapravo radova i rasprava koje otvaraju pitanje je li to zaista tako, tako loše i u kojem smislu može biti i dobro. E to je ono nešto što je e, jako zanimljivo. Pa dobro, vaše pitanje nekako vodi do toga e, e, je li populizam isključivo loš i negativan fenomen. E, I ovo jedno je kad, kad različiti autori govore zašto je populizam e, opasan, onda oni kažu populizam počiva u velikoj mjeri na tom karizmatičnom vođi, na njegovoj sposobnosti da artikulira nezadovoljstvo građana i da povede na neki način mase. To se e, obično se asocira, pogledajte šta je Hitler napravio u Weimarskoj Njemačkoj. Dakle, ostvario je dobar rezultat na izborima, kasnije je onda ukinio demokraciju. Naravno da, da postoji, da populizam sa sobom nosi neke opasnosti e, i da e, treba voditi računa o tome. Međutim, on e, te negativne strane populizma, na njih se obično gleda iz perspektive ove predstavničke demokracije, pluralističke, koja, kaže se, ona zapravo dobro funkcionira. Trenutno nemamo baš dobre političke elite, ali imamo izbore i ti izbori će onda dovesti nekog novog. Ako je nije dobar SDP, HDZ će biti bolji ili će HSS biti bolji. Model je dobar, mi trebamo pronaći pravu političku stranku. Međutim, ukoliko prihvatimo tezu da je ovaj model predstavničke demokracije u dubokoj krizi, o čemu postoje ozbiljni indikatori nezadovoljstva građana, sve manji izlazak na izbore, sve veće nezadovoljstvo građana samom načelom demokracije, onda nam možda jačanje populizma može poslužiti da se zapitamo a što trebamo raditi, što trebamo mijenjati, nosi li taj populistički pokret sa sobom nešto novo, kako se odnositi prema tome. Recimo jedan primjer, e, pogledajmo situaciju koliko se danas u medijima govori o pitanjima deložacija, pitanjima e, e, blokiranih, pitanjima siromašnih. Pitanje je bi, bili mainstream mediji i politika o tome govorili da se nije pojavio jedan mladi čovjek za kojeg se možemo složiti da nema razrađene javne politike, nema razrađene programe političke, ali je artikulirao jednu temu. Da li bi ta tema ikada došla na dnevni red i na koji način u hrvatskoj politici da se nije pojavio jedan takav populistički pokret. Prema tome populizam Um, ako prihvatimo da je demokracija u krizi, on nam može ukazati na neke načine kako trebamo pokušati izaći iz krize. Pitanje je kako će se ove mainstream stranke odnositi prema tome? Hoće li oni preuzeti jedan dio tog diskursa ili će napraviti sanitarni kordon i reći oni su protiv demokracije? Meni se čini da, da je generalno gledano na razini Europske unije, da je jedan od problema razvoja Europske unije, a vidjet ćemo kako će biti u Hrvatskoj, što su vodeći europski političari i lideri što pokušavaju napraviti jedan sanitarni kordon i ne slušaju što govore populisti Naravno da ti populističke stranke govore iz perspektive liberalne demokracije puno opasnih stvari, ali oni na neki način i odražavaju ono što brine građane. Ja mislim da će morati poslušati ukoliko žele zadržati postojeći model. Da, i mislim da je u cijeloj e, toj priči, dakle, što naučiti od populista, ako se nešto ima za naučiti, a e, brojni teoretičari danas kažu da ipak ima. E, mislim da tu treba istaknuti stvar povjerenja, odnosno pitanje povjerenja u politiku, odnosno u mainstream politiku. Budući da je e, trend pada povjerenja e, u mainstream političar u Hrvatskoj naravno evidentan, ali ne samo u Hrvatskoj i da su zapravo populisti na neki način ipak nude ako ništa drugo na ovoj stilskoj razini, neke alate koji mogu poslužiti političarima da povrate povjerenje dakle u svoj način rada i u dakle svoje svoje strukture, dakle tradicionalne strukture politike, dakle mainstream političke, političke stranke. Iz svega što ste rekli proizlazi da će populizam biti smanjen kada izađemo iz krize i kada ljudi budu zadovoljni. Dakle, tamo gdje je situacija e, dobra, populizma je manje. Je li to točno? I ako nije, koliko će po vašem mišljenju populizam još biti e, sve prisutan u Hrvatskoj, ali i u zemljama regije, jer je situacija prilično slična Srbija, Crna Gora, Bosna, Hercegovina, Makedonija. Pa dobro, e, britanska politička teoretičarka Margaret Kenovan je jednom napisala da je populizam zapravo sjena koju, koja prati demokraciju. I on kao potencijal latentno postoji i postojaće dok je i same demokracije. Jer on jača na tom nezadovoljstvu građana. Kad građanima kažete demokracija je najsavršeniji oblik, a oni kažu a pogledajte šta ona proizvodi. Dakle, taj ideal i stvarnost. I u tom smislu će on jačati u situacijama krize, u situacijama nezadovoljstva građana postojećim političkim poretkom. Mi trenutno ne samo u Hrvatskoj, nego na razini Europske unije se suočavamo s ogromnim problemima ne samo ekonomskom, nego i s političkom krizom gdje imamo taj preveliki utjecaj ekonomske moći na politiku. I očito je da su građani sve nezadovoljni s time, od Europske unije, Hrvatske, ali i čitavog niza drugih država. Populizam nam je indikator toga, indikator da nešto u tom organizmu te naše predstavničke liberalne demokracije nije dobro, da se nešto mora mijenjati, da se mora suzbiti ta ogromna moć velikih ekonomskih ekonomskih aktera, nema jednostavnog rješenja za sada i u tom smislu će populizam postojati i on će jačati, vidimo da jača u čitavom nizu država, ne samo u Hrvatskoj, zato što ovaj mainstream model za sada nema odgovora na sve veće nezadovoljstvo građana a u smislu stila, dakle, populizam će definitivno, dakle, on će sigurno sve intenzivnije i intenzivnije biti prisutan, bez daljnjega, zato što će vjerojatno ta težnja političara da budu što, da dođu što bliže narodu, da, im budu, da budu što bliže na bilo koji način, čak i oni koji se zapravo pokušavaju postaviti neki zida. Naš premijer vam je dobar primjer jer je on zapravo prilično u svojoj komunikaciji e, udaljen od, od javnosti i vrlo je arogantan i u tom svom nastupu je odbija zapravo javnosti, nije zapravo pokazivao nikakvu e, niti želju da se približi tim običnim ljudima. E, međutim, u posljednjih dakle nekoliko tjedana vidite i njegove neke postupke koji su očito dakle instruirani apropo spina, e, odlazak u menzu, beskućnici, studenti i tako dalje. E to su dakle klasični pokušaj dakle približavanja običnim građanima i u tom smislu, dakle, tak, takvog tipa komunikacije ćemo sigurno se, e, ćemo se nagledati, ali kažem, ponovit ću, nije to naša specifičnost, dakle, to su neki e, nadnacionalni trendovi koje možete pratiti zapravo posvuda. E, na temu jačanja populizma, osobito u Hrvatskoj, uglavnom e, nije bilo većeg interesa znanstvene zajednice. Bila je Zakuševa knjiga iz 2010. godine. Vi ste, kao što ste upravo spomenuli, e, zajedno radili ozbiljnija istraživanja o toj problematici. Ono što me zanima, bavite li se još uvijek time, dakle produbljujete li to i možete li izvući nekakav koncizan zaključak, rezultat e, vašeg dosadašnjeg istraživanja što bi bilo interesantno? Pa dobro, ja sam već spomenuo, dakle, s obzirom da u Hrvatskoj nije bilo, nije bilo naročito e, ovih empirijskih istraživanja o fenomenu populizma, mi smo ono što je primarno bio nam je ideja da pokušamo razviti jednu metodologiju koja bi se onda mogla primijeniti, prije svega je to analiza sadržaja, na analizu intervjua, tekstova određenih političara, eventualno kasnije i političkih stranaka, kako bi utvrdili prvo postoji li uopće populizam kao politički stil i politička ideologija u Hrvatskoj i drugo koji su to tipovi populizma. I onda već sam na neki način rekao ove glavne nalaze što se tiče populizma kao političke ideologije, tu smo ustanovili da su zapravo Don Ivan Grubišić i Željko Kerum e, naj e, oni što bi se ideal tipovi na neki način populizma, a Milan Bandić u smislu političkog stila. Ono što je zanimljivo za Hrvatsku je da e, recimo nismo ustanovili postojanje desnog populizma. U Hrvatskoj se jako često govori o tome da je Hrvatska prožeta desnim populizmom, međutim ono što smo mi ustanovili, a onda se to može interpretirati na način da se ponekad e, taj pojam populizam zapravo koristi na krivi način. Mi populistima odražavam, e, označavamo političare koji su zapravo izrazito nacionalistički nastrojeni. Dakle, Dakle, imamo recimo Ružu Tomašić koju vrlo često hrvatski mediji označavaju kao populističkog političara, ali to je na neki način po mom sudu <laughs> e, e, krivo, jer kad gledate njen diskurs, kad gledate sadržaj onoga što ona govori, onda, onda su Hrvati nacija ono što je u središtu njenog, u središtu njenog diskursa, a ne građan ili narod. Dakle, ona ima samo jedan dio. I drugo, još važnije, ona gotovo u nijednom svom intervju nema izražen antijelitizam. Dakle, ona kaže, SDP je loša politička opcija, ali zato kad pobjedimo mi, u koaliciji njena nova stranka ili u koaliciji s HDZ-om, to će onda biti dobro. Ovaj model je dobar. Dakle, dobro je da politička klasa vlada, da građani samo biraju, a ja se uz taj model zalažem za e, nacionalističku jednu politiku. Pa ponekad, tako je u zapadnoj Europi, ponekad kad ne želimo neke strake označiti direktno kao nacionalističkim, rasističkim, ksenofobnim, onda kažemo to je zapravo desni populizam. Zapravo zbog političke korektnosti odbijamo izreći ono što je stvarno na stvari. Željka Markić? Pa Željka Markić je jedan, Željka Markić je jedan zanimljiv fenomen, ona nije u, u smislu ovog političkog aktera, ali ona ima, um, ima sasvim sigurno, e, ja bi njeno, njeno djelovanje podijelio u dva dijela. Dakle, njeno djelovanje je vezano uz ove referendumske inicijative. U ovom drugom referendumu gdje se zalagala za novi izborni model, ona se sigurno ponašala populistički. Ona je tada govorila politička klasa ne želi mijenjati izborni model zato što bi ih moglo se ugroziti. Mi želimo izborni model koji će odgovarati svim građanima, narodu. Dakle, taj dio je sasvim sigurno bio populistički, a onaj prvi referendum bi se teško mogao označiti kao populistički, on je bio jedna klasična svjetonazorska podjela, dakle podjela na liberalno, konzervativno, progresivno, tradicionalno kako želite i ona je tada nastupala sa bitno drugačijim diskursom od diskursa koji je koristila u drugom referendumu. Dakle, ja bi napravio razliku u njenom djelovanju između prvog i drugog referenduma. Evo, samo mala dopuna. E, mi smo zapravo, kad smo postavili, postavljali to istraživanje, mi nismo obuhvatili konkretno e, referendume, dakle u ime obitelji Željku Markić njezinu, e, njezine aktivnosti, jer, jer istraživanje je bilo malo drugačije e, postavljeno i napravljeno je prije. isto tako predsjedničke izbore obrađujemo sada, dakle tek u novom krugu zapravo analize, a imamo u planu obraditi, odnosno postaviti, a to je sad sasvim druga priča, ali isto tako vrlo interesantna priča koju ste vi otvorili, a to je medijski populizam. Zapravo način na koji mediji e, izvještavaju sadrži li on u sebi e, neke elemente koji se mogu e, objasniti dakle populizmom na bilo koji način. Jer jedan bez drugog ne mogu. E, ne, jedan bez drugog ne mogu i to je, to je vrlo zanimljivo. Dakle, e, definitivno su mediji daju vjetar u leđa u populistima na bilo kojoj razini e, i ovim u idološkom i ovim drugim jer oni su živa atrakcija. Dakle, populisti su zahvalna tema za medije. Pa imate jedan odličan primjer, ako se sjetite 2009. godine i lokalnih izbora i pojave gospodina Željka Keruma. Dakle, niste mogli otvoriti novine ili, ili televizijsku postaju da gospodin Kerum nije bio tamo i iznosio svoje osebujne stavove. Dakle, na taj način su mediji otvorili prostor, dali vjetar u leđe. To je jedan tipičan primjer. Hvala vam lijepa na ovom gostovanju i što ste bili gosti u emisiji. Hvala vam Hvala vama. Slušali ste emisiju Kultura demokracije na temu političkog populizma. Emisiju tonski realizirao Srđan Nogić, a